السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه تسليما مزيدا وبعد Tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala wapenzi watazamaji tunapokutana tena katika kipindi chako kipendacho cha at-tauhid awwala tauhid mwanzo na katika msururu wa darsa hizi twazungumzia aqida ya ahlus sunnati wal jamaa kutoka kwa kitabu ambacho kimeandikwa na Sheikh Muhammad Dr. Muhammad bin Ibrahim Alhamd hafidhahullahu tabaraka wa taala na tungali katika mambo ambayo ni khasais aqida alislamia mambo ya kipekee ya aqida ya Kiislamu aqida ya ahlus sunnati wal jamaa katika vipindi takriban viwili vilivyotangulia tumezungumzia mambo kadha wa kadha ambayo ni mambo ya kipekee yanapatikana tu katika aqida ya ahlu sunna wal jamaa wala huwezi ukayapata katika madhehebu mengine katika aqida zingine na leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutaendelea na kuzungumzia haya ambayo ni hasa kwa aqida ya Kiislamu miongoni mwa mambo haya ambayo ni hasa katika aqida ya Kiislamu ni as-salahu likulli zamanin wa makan aqida ya Ahlus Sunnah wal jamaa ni aqida ambayo inaweza ikafuatwa, inaweza ikawekwa kwenye vitendo. It can be practiced all the time everywhere. Ni aqida ambayo kwamba inaweza Muislamu akaweza kuitumia na kuweka katika maisha yake na kuifuata kama dini wakati wowote wa sehemu yoyote kama vile aqida hii na Uislamu ilikuwa ni dini ambayo ni dini muwafaka ni dini yenye manufaa kwa maisha ya mwanadamu miaka na moja iliyopita wakati wa nabii sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake vivyo hivyo dini hii aqida hii ya ahlu sunnati wal jamaa aqida sahihi ya Kiislamu ingali ni akida ambayo inaweza kutumika inaweza kufuatwa kama dini vilivyo wakati wetu leo Hakuna katika Uislamu jambo ambalo Muislamu aweza sema ya kuwa jambo hili limepitwa na wakati. Hijab imepitwa na wakati kuweka gender the genders wa kiume na ya kike mbali mbali na kupunguza socialization ili kuweza kuepusha zinaa imepitwa na wakati la ikiwa mtu atakuwa na idea kama hii basi yeye atakuwa na matatizo katika akida yake atakuwa na matatizo katika ufahamu wa dini yake ama dini ya Uislamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala aqida ya ahlu sunnati wal jamaa ni aqida ambayo ni saliha ni aqida ambayo inawafaa waliopita na ambao wako leo inawafaa waarabu na wasiokuwa waarabu ni aqida ambayo kwamba bila aqida hii ya ahlu sunnati wal bila aqida hii sahihi ya Kiislamu basi la anna al umur la lan taslah yakuwa mambo hayatatengelezeka mambo hayataenda inavyotarajiwa ikiwa aqida hii ya ahlus sunnati wal jamaa haitapatikana katika maisha yetu haitapatikana katika mijtamaa yetu kwa hivyo hii aqida hii ni saliha likulli zamanin wa makan angalia wakati huu e, wa ugonjwa huu wa corona ulipoingia bado tulikuwa tuendelea kutekeleza ibada zetu pamoja na kuwa imetokea dharura mbalimbali mbali. misikiti imefungwa watu hawawezi kufunga uh, ramadhan au kufungua saumu yao kwa pamoja watu hawawezi wakaenda haji watu hawezi fanya mambo mbalimbali kikawaida Uislamu una suluhisho ya namna ambavyo wewe utaweza kutekeleza ibada yako ibada haisimami Uislamu nakwambia umeshindwa kufanya hili basi una nafasi nyingine ya kuweza kulifanya kwa namna fulani Al-umur tuqaddaru biqadariha au ad-darura tuqaddaru biqadariha. Siku zote inapotokea matatizo kama hayo, dharura kama hii, Uislamu inafungua milango na inakurahisishia mambo na inakuonyesha namna ambavyo Uislamu inaweza ikatekelezwa, inaweza ikafuatwa kama dini wakati wowote sehemu yoyote. Falillahi alhamdu من qablu wa min ba'd tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii ya dini hii nzuri ambayo yaendelea kutufaa katika maisha yetu kila leo na itatufaa zaidi biidhnillah tabaraka wa ta'ala wakati tutakapokutana na muumba wetu Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa sifa nzuri ya aqida hii ahlu sunnati wal jamaa aqida al-islamiyya as-sahiha ni al-thabat wal-istiqrar wal-khulud ni akida ambayo kwamba itakuwa ita, ita, ni yenye kudumu itakuwa ni yenye kudumu milele mpaka siku ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atarithi dunia hii na vilivyomo mpaka siku ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atafikisha ulimwengu huu kikomo ndipo itakuwa misho wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wa illa aqida hii ni thabita mustaqirra khalida ni akida ambayo kwamba itakuwa thabit itakuwa ni yenye kudumu itakuwa na utulivu katika hii ardhi itakuwa ni yenye kuenea biidhnillahi tabaraka wa taala hata zaidi ya ilivyoenea leo kwa sababu akida hii imepitia mawimbi mbalimbali imepitia mazito lau ingelikuwa sio ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala basi dini hii haingekuweko kwa sababu maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala wote wasiokuwa waislamu wameungana katika zama mbalimbali kuweza kuangamiza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wamekuja na njia mbalimbali iwe ni vita vya kiakili iwe ni vita vya silaha iwe ni vita vya kidini yote wamejaribu ili kuweza kuondoa dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala asiabudiwe anavyotaka lakini yote hayo hawakufanikiwa na hawatafanikiwa hawakufanikiwa na wala hawatofanikiwa ni kama tu alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun akika wale ambao wamekufuru innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah akika wale waliokufuru wanatoa mali zao kwa wingi wanatoa wanatoa kwa wingi tena limadha yunfiqun liyasuddu an sabilillah ili waweze kuzuia njia ya Allah subhanahu wa ta'ala isiende mbele dini ya Allah subhanahu wa ta'ala isisonge mbele isiwafikie watu kwa wingi lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema wataendelea kutoa na wataendelea kushindwa kwa sababu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala itaendelea kuwa imara باذن الله تبارك وتعالى fa watu wanapodhania kuwa dini ya Allah sasa imeshindwa ya kuwa dini hii sasa nuri yake imezimika dini hii sasa wafasi wake wameshasalimu amri wanaposhtukia inakuwa ni opposite inakuwa ni kinyume angalia ilivyotokea 911 eh ilikuwa 201 ama ilikuwa mwaka gani ilipotokea 911 na Uislamu ukaanzwa kupiga vita kupigwa vita duniani kote kwa jina la ugaidi na mashirika mbalimbali mbali ya Kiislamu ambayo yalikuwa inasaidia Uislamu ambayo ilikuwa ina fund madaris ambayo ilikuwa inalipa walimu mashirika hayo yote yakafungwa hata hapa nchini mwetu kuna mashirika kadha wa kadha ambayo yalikuwa na nashat za kidawa zikafungwa ilipofungwa mashirika yamefungwa madaris yameanza kufifia watu walitarajia ya kuwa Uislamu uta utafifia da'wa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala itashindwa lakini baada ya miaka kadhaa watu wanashangazwa na kuona ya kuwa bali ndio Uislamu umekuwa zaidi na hasa katika maeneo ambayo Uislamu ulikuwa unapigwa vita zaidi hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amempatia fikra amempatia mawazo amempatia uwezo wa kutambua kati ya alhaq walbatil kupambanua kati ya ukweli na kisichokuwa ukweli na wanadamu wanatumia akili ambazo walipewa na Allah kuweza kujiamulia tunaambiwa ya kuwa dini hii ni dini ya wagaidi ni dini ya wahuni ni dini ya majambazi hebu unajifanyia utafiti mwenyewe hebu nijisomee mwenyewe hebu niulizie hebu niende kwa sources the primary sources za dini hii na niweze kujiamulia mwenyewe na wengi walijiamulia na leo tuambie maeneo hayo Uislamu unakuwa zaidi kuliko dini nyingine yote pamoja na dhuruba hii pamoja na mawimbi hii ya uadui na vita ambavyo dini hii imepitia kwa hivyo katika sifa za dini hii ni al-thabat al, al, wal-istiqrar wal-khulud ni dini ambayo itabakia mimi na wewe tukishindwa kuisupport dini ya Allah tukikosa kusupport dini ya Allah tukikosa kuitetea dini ya Allah angao kadhawa na kufikisha qala Allah qala rasulullah dini hii haitafifia ni sisi ndio imani yetu itafifia tutakosa thawabu hizo bali dini ya Allah subhanahu wa ta'ala itaendelea mbele ha, ikiwa hatutafanya majukumu yetu Allah atawaleta wengine ambao watafanya majukumu hayo ya kufikisha dini ya Allah na kuchukua majukumu ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kueneza dini hii Sheikh asema hafidhahullah fahiya thabitatun ila qiyam as-sa'ah dini hii itakuwa ni thabit itakuwa ni yenye kudumu mpaka kiyama itakapofika mahfudhatun bihifdhillahi ta'ala ni dini ambayo kwamba imehifadhiwa iko chini ya ulinzi na hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala tatanaqaluha al-ajyalu jilan ba'da jil generations zinakuwa na kurithiana generation baada ya generation kizazi baada ya kizazi watu wanarithiana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa usaidizi wa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atakapoirithi ardhi mpaka kiyama itakapofika na kwa nini hali isikuwe hivyo kwa nini dini hii isikuwe yenye kuhifadhiwa na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala takaffala bihifdhiha Allah amechukua ahadi ya kuhifadhi dini hii na kuwa dini hii itabaki Allah subhanahu wa ta'ala hakuiegemezea hifadhi ya dini hii kwa mtu mwingine yeyote ama dini zilizotangulia misingi yao ilikuwa wamepewa wao kuhifadhi bima stuhfidhu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada dini ya uyahudi na nasara Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa majukumu ya kuhifadhi dini yao ya kuhifadhi kitabu chao ambacho ndio msingi ya dini wao kuweza kulilinda, kulilinda na kulihifadhi lakini hilo halikufanyika vitabu vili vilichezewa vikaongezwa baadhi ya mambo mengine yakatolewa ama dini hii Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kulinda kitabu chake ambacho ni Al-Qur'an Allaha akasema inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun hakika sisi tumeteremsha adh-dhikri yani al-Qur'an was-sunnah na sisi ndio wenye kuhifadhi Qur'ani na Sunna yani sisi ndio wenye kuhifadhi dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo adh-dhikr ni Qur'an tafsiri ya kwanza na dhikri pia huchukua huchukua maana ya sunna kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallama sunna yake pia ni ufunuo pia ni wahi kama vile Qur'an ilivyokuwa wahi kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kwanza amechukua ahadi ya kuhifadhi Qur'an Allah analinda kitabu chake ni kitabu ambacho kwamba la yaatihi albatilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ni kitabu ambacho kwamba hakuna yoyote ambaye anaweza akainterfere with lau kama harufi moja si harufi bali nukta moja itaweza kubadilishwa waislamu wataweza kujua kwa Qur'an Allah asema wa wamayabtaghi ghaira alislami dinan yote ambaye kwamba atafuata dini nyingine isiyokuwa Uislamu hata kubaliwa lau leo mwanadamu aje na aondoe ghaira na aseme wa wamayabtaghi alislama dinan mtoto mdogo ambaye amehifadhi Qur'an atajua kuwa kuna shida pale kuna neno ambalo kwamba limeondolewa kwa hivyo Allah hakuegemeza hifadhi ya dini hii kwa mtu mwingine yeyote bali ni yeye mwenyewe Allah Jalla Jalalu alichukua majukumu ya kuhifadhi dini hii ya kuhifadhi kitabu chake cha Al-Qur'an ndio maana wakati mwingine unakuwa ni inakuwa ni kuwafanyia istihza kejeli na kuwacheka baadhi ya watu ambao wanajinasibisha kwa Uislamu na wanadai ya kuwa Qur'ani ambayo tunayo leo si Qur'ani kamili Qur'ani ambayo tunayo leo si Qur'ani ambayo imebeba ujumbe wote aliyotufundisha Nabii Muhammad bali Qur'ani hiyo akonayo imam ambayo atarudi fi akhiri zaman na amejificha kwenye pango hili ni jambo ambalo kwamba haliingia akilini na wala Uislamu hautambui ujumbe kama huo ujumbe wa Uislamu ni kuwa Al-Qur'an ilikamilika wakati wa Nabii sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifunza Qur'an kikamilifu masahaba wakaipokea wakawapokeza wale ambao waliwafuata na hivyo hivyo ikawa watu wanapokezana mpaka leo imetufikia Qur'ani ikiwa ni ghadban tariyan ni kama ilivyoteremshwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kamilan kwa sababu ni ahadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amechukua kwa hivyo ndugu zangu moja katika sifa za dini hii ni athabatu wal istiqrar ni itakuwa ni yenye kudumu itakuwa ni yenye, yenye kuwa katika huu ulimwengu mpaka mwisho wa dunia na watu watajaribu kuweza kuondoa dini hii anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun watu wanajaribu kuzima nuru ya Allah kupitia midomo yao nikana kwamba mtu jua imemchoma na amechomeka na labda hana kivuli ambapo anaweza kujistiri akaamua kuzima mwangaza au miale ya jua kupitia mdomo wake anaangalia jua akipuliza akipuliza taka kuzima miale ya jua ataweza kuzima bila shaka hatoweza bali itakuwa wenyewe haisi haisi ya kuwa kuna mtu ambaye anataka kuizima vivyo hivyo hawa ambao wanataka kuzima nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia midomo yao Allah subhanahu wa ta'ala amechukua ahadi ya kuwa dini hii itakuwa yenye kuendelea itakuwa yenye kukamilika itakuwa yenye kutumia hata kama watachukia wenye kuchukia na dalili ni wazi kuna akida mbalimbali katika historia ya wanadamu watu ambao walikuwa na akida mbalimbali misingi mbalimbali ya kidini yote ime imepitwa na wakati baadhi ya hizo misingi za kidini mengine leo tunayasoma tu kwa vitabu haina wafasi tena kwa nini kwa sababu tayari imeisha kwa sababu ilikuwa ni haiwezi ikadumu kwa sababu si haki lakini aqida sahiha alislamia hii ndiyo haki ambayo kila mwanadamu anafaa kuitafuta kila mwanadamu anafaa kuitambua na kila mwanadamu anafaa kuifuata kwa maslahi yake yeye mwenyewe hapa duniani na kesho akhira atakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa miongoni mwa mambo ya kipekee ya aqida hii الإسلامية الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها أنها ترفع قدر أهلها يكون سكوزوت إن ينوى حظي وفاسواك سكوزوت إن ينوى تشيوش وفاسواك فمن اعتقدها وزاد علما بها وعملا بمقتضاها ودعوة للناس إليها أعلى الله قدره asema Sheikh faman i'taqadaha yote ambaye kwamba atajengea akida yake huu msingi wa al-aqida al-islamia sahiha akaamini inavyofundisha aqidati ahli sunnati wal jamaa wazada ilman biha na akawa siku zote yeye anajibidisha kujiongeza ilmu mambo ambayo yanahusiana na aqida hii ya ahli sunnati wal jamaa wa amalan bimuqtadaha akajibidisha yeye kuifanyia kazi aqida hii ahlu sunnati wal jamaa inawafundisha yani ile ilmu ambayo anasoma anaweka kwa vitendo wa da'watan linnasi ilaiha ana ilmu ya aqida ya ahlu sunnati wal jamaa ameweka kwenye vitendo na hatosheki na hilo bali anajibidisha vile vile uzuri ambayo ametambua akawafikishia wengine akafanya ulinganizi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala a'la Allahu qadrahu hakuna shaka ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atanyanyua cheo chake Allah atanyanyua cheo chako huenda wanadamu wakatambua cheo chako hapa duniani na kesho au au wasitambue lakini maadamu wewe ni mfasi sahihi ni mtu ambaye anafata akida ya Kiislamu ya kisawasawa na anaweka kwenye vitendo yale ambayo anajua na anafanya ulinganizi kuwafikishia wengine basi jua ya kuwa daraja yako na cheo chako ni cha hali ya juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wanadamu watambue ama wasitambue warafa'a lahu dhikraha Allah subhanahu wa ta'ala atanyanyua sifa yako atanyanyua utajo wako katika hii dunia vile vile kesho akhirah wanashara baina an-nas fadlah na Allah subhanahu wa ta'ala ataeneza baina ya watu fadla zako ataeneza baina za baina ya watu yani khairi zako na uzuri ambao kwamba uko nao fardan kana au jamaa hawa ambaye ama huyu ambaye anafuata akida hii ahlu sunnati wal jamaa anajibidisha kujiongeza ilmu na vile vile eh, ana, anaitekeleza katika maisha yake analingania kwayo Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua ima, ima awe ni mtu mmoja au au awe ni watu wengi kama jamii Allah subhanahu wa ta'ala atawanyanyua kwa hivyo ikiwa sisi tunataka kunyanyuliwa ikiwa tunataka kupata hadhi hapa duniani na kesho akhira ni lazima sababu iwe ni kufuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inavyotakikana ذلك لأن العقيدة الصحيحة هي أفضل ما اكتسبته القلوب kwa sababu jambo bora zaidi kitu ghali zaidi zaidi ambayo Muislamu anaweza akachuma katika maisha yake ni aweze kujua itikadi sahihi ambayo itamhakikishia kufaulu kwake hapa duniani na kesho akhira na kitu jambo ambalo kwamba wenye akili wameweza kutambua na lijambo ambalo kwamba litawanyanyua hadhi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni imani hii sahihi ambayo kwamba itamhakikishia mtu ufanisi fi katika nyumba mbili ya dunia na akhira kwa hivyo ndugu yangu tambua na kujua ya kuwa fadla ya kihakika alfadlu alhaqiqi uzuri wa kisawasawa ambayo hakuna uzuri wowote inaweza ikakaribia na utukufu wa hali ya juu ambayo haiwezi fikiwa na utukufu wa aina yoyote ni katika sisi kufuata njia ya utukufu na ukamilifu na kujibidisha kujipamba na utukufu na ukamilifu ya aqida ya ahli sunnati wal jamaa na matendo ya ahlu ya, ya inayofundishwa katika aqida ya ahli sunnati wal jamaa uzuri huu ndio itanyanyua hadhi yako uzuri hii ndiyo itatakasa nafsi yako uzuri hii ndiyo itafungua macho yako na kukuonyesha njia sahihi ambayo itakufikisha wewe katika malengo yako ambayo ni katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala na ndiyo itafikisha umma hii katika malengo yake ambayo ni ufanisi na izza katika hii dunia na vile vile kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ili uweze kupata maisha mazuri hapa duniani na na maisha ya starehe ya kudumu kesho akhirah basi jua ya kuwa huwezi pata hayo isipokuwa kupitia msingi hii misingi ya aqida asahiha sahiha msingi ya aqida sahihi ya Kiislamu ambayo imejengwa kwa kumwamini kwa kuamini Mungu mmoja peke yake aqida ambayo imejengwa kwa kuamini malaika wa Allah vitabu vya Allah mitume wa Allah kuamini siku ya misho na kuamini ya kuwa yote yanayotokea katika hii dunia yanatokea katika mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo yanaonekana kuwa ni, khairi na yale ambayo kwamba yanaonekana kuwa ni shari yote ni katika mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala lau muslimu akawa na imani hii sahihi na vile vile akajibidisha kuwa na matendo mazuri basi atakuwa yeye amejinyanyua ameji, ameinua hadhi yake na kunyanyua daraja yake hapa duniani na kesho vile vile kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana Allah asema jalla jalalu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua hadhi anawanyanyua katika daraja wale ambao wameamini na wale ambao wamepewa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala atawapa daraja za hali ya juu يوم القيامه باذن الله تبارك وتعالى kwa hivyo dada yangu muislamu tambua ya kuwa utukufu wako sharafu yako heshima yako iko katika kufata kwako misingi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala huwezi ukapata hadhi huwezi pata sharaf huwezi pata heshima kwa kuvua hijabu ya Kiislamu na ukavaa hijabu ambayo watu wanaita leo ni ya please call me huwezi ukapata heshima na kupata na kupata hadhi katika maisha yako ikiwa utaamua ni maisha yako ni maisha kama hiyo kijana wa Kiislamu huwezi ukapata heshima na hadhi ikiwa wewe utaiwacha manhaji ya wema waliotangulia manhaji ya aqida ya ahlu sunnati wal jamaa ukafuata vitu vingine ambavyo kwamba havina msingi ukapoteza wakati wako kwa kufuata e, watu ambao kwamba hawajajenga misingi ya akida yao katika akida ya ahlusunnati wal jamaa na ukatarajia kupata utukufu na sharaf abadan kwa hivyo tukiwa tunataka kunyanyua hadhi yetu fi dunia wa fil akhirah heshima yetu idumu katika maisha wakati wa maisha kuishi kwetu na baada ya kufa kwetu ni sisi kujibidishe kudumu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kulingamana au kama walivyofuata na kufahamu wema waliotangulia na wallahi hatutajutia kitendo chetu jambo lingine ndugu zangu ambayo ni katika khasais katika mambo ya kipekee ya aqida hii teule aqida ya ahlu sunnati wal jamaa ni annaha sababun lin-nasri wadh-dhuhuri wat-tamkin ni sababu ya watu kupata kuweza kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala na watu kuweza kuwa na tamkin watu kuweza kumakinika katika ulimwengu huu na wakapata izza na ushindi katika maisha yao izza na ushindi fadhali fadhalika la yakunu illa li ahli al-aqidati as-sahiha asema sheikh ya kuwa kupata ushindi na nusra ya na nusra na usaidizi wa Allah subhanahu wa ta'ala na watu wakaweza kupata umakinifu wa, wa uongozi katika ulimwengu huu ni lazima wawe katika aqida sahiha ni lazima wafuate Uislamu ulivyo ni lazima waelewe Uislamu kama walivyoelewa wema waliotangulia kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat ahadi hiya nusra ahadi hii ushindi Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wale ambao wameamini na imani hii lazima iwe ni imani sahihi ya imani sahihi ya Kiislamu وعد Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat na wakafatiliza mema hawa ndio Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi nusra amewaahidi ushindi na amewaahidi ya kuwa wao ndio watakuwa na wenye kuwa kudhihirika katika huu ulimwengu ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haqq la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amru Allah wa hum kadhalik kuna kipote kikundi ambacho kwamba kitaendelea kuwa katika haki kitaendelea kudhihirika kitaendelea kupata ushindi na Allah subhanahu wa ta'ala asema watenda mtume asema wataendelea kuwa hivyo mpaka kiyama itasimama haitawadhuru hata kama kuna wengi ambao wanawakhalifu kuna wengi ambao wanawapinga lakini maadamu wao wanafata aqida sahihi ahlusunnati wal jamaa na wamekita katika msingi aliyofundisha nabii sallallahu alaihi wasallam basi siku zote wao ndio watakuwa antumul a'laun wao ndio watakuwa juu katika mambo yote kwa hivyo ndugu zangu ikiwa tunatarajia kupata nusra ikiwa tunatarajia kupata izza ikiwa tunatarajia kupata hadhi katika ulimwengu ni lazima turudi kwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala aqidatan wa amalan katika imani na vile vile kufanya matendo mema kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala bitawbatin nasuh turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya tauba na kushikamana na msingi ya dini yetu na biidhnillah tabaraka wa ta'ala Allah atatupatia izza na hasa wakati huu tunaingia katika masiku bora ya dunia kumi la kwanza ya ya ambapo biidhnillahi tabaraka wa taala itaanza siku ya kesho tuna nafasi sisi ya kuweza kujirudia ya kuweza kutathmini nafsi zetu tuone tumelegeza kamba wapi tumeteleza wapi ni wapi ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha na hatupatikani ni wapi ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza na labda hapo ndo tupo ni lazima sisi tujirudie tufanye muhasabatu nafsi na tujitahidi hata zaidi katika masiku haya kumi ya dhulhijja biidhnillah tabaraka wa taala kupitia ibada mbalimbali mbali. iwe ni ibada ya funga ya saum iwe ni ibada ya swala ya faridha na nawafil iwe ni ibada ya adhkar kwa wingi iwe ni ibada ya kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na ikiwa una uwezo ibada ya kuchinja na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na juu ya hayo yote kukithirisha kufanya dua leo tunapitia matatizo mbalimbali mitihani mbalimbali ikiwa sio wewe na ndugu yako ikiwa si wewe na jirani yako ikiwa sio katika nchi yako ni katika nchi nyingine ndugu zako dada zako wanapitia we mengi basi ni wakati wa kunyanyua mkono na kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala siku zote ni mujibu da'wat tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie tawfik wa katika masiku haya kumi ya Dhulhijja na hata baada ya masiku haya atupatie ukakamavu ya kuweza kufanya ibada mbalimbali mbali, na kujirudia nafsi zetu kufanya tauba na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tuweze vile vile kurekebisha akida zetu na kuangalia manhaji zetu tuwe katika manhaji aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana an alhamdulillah rabbil alamin mpaka katika kipindi kitachofuata na wacheni katika ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh